اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى الصلاة والسلام على رسولنا استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهنا إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق مقتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير اللهم تقبل منا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova, savršenog, savršenog, koji ni mahane, ni manjkavosti, ni njemu sličnog, a kamoli ravnog nema. ne ga hvalimo, ne mu zahvalijemo, od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Jer znamo i ubijeđeni smo da koga Allah uputi na pravi put, tome nema zablude i da koga Allah pravedno u zabludi ostavi, tome nema upućevača. I nema sreće i nema spasa ni na ovom ni na onom svijetu. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, samo je On savršen, i niko drugi sem njega. Samo on gospodari svi upravlja, koristi štetu posjeduje i kome hoće daje i oduziva. Samo on smije i mora da i varetom bude obožavan. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu rob najbolji. Njegov poslanik i vjerovjesnik odabrani posljednji kojim je Allah upotpunio vjeru i koji je dostavio poslanicu teoretski i praktično ljude pozvao i protiv njih dokaz uspostavio i ljude i džine sve. Da se samo Allah obožava i pokazao im kako se to čini. Neka je Allahov salamat i salam na Muhammeda, Allahova poslanika, njegovu porodicu, njegove ashabe, i sve one koji slijede put Kur'ana i suneta do sudnjega dana. A zatim nastavljamo sa komentarom Vasitijske akide, sa komentarom dijela koje govori o ispravnom islamskom vjerovanju, sa komentarom dijela koje govori o umjerenom vjerovanju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala islam naziva umjerenom vjerom, srednjom. I učenjaci kažu da je osobina pravog puta i vjerovanja sljedenika pravog puta umjerenost, sredina, bez pretjerivanja ili popuštanja. S tim da ta umjerenost nije prepuštena nama, ljudima, džinima, e, ranijima ili potonjima, da mi procijenimo šta je umjereno, a šta nije. Nego Allah za svoju vjeru koju je objavio preko Džibrila Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem u vidu Kur'ana ili sunneta, čije je sprovođenje, primjenjivanje, širenje, uspostavljanje, lično on subhanehu nadzirao, za tu vjeru kaže da je umjerena. Koji su to izvori vjerovanja islamskog? Šta je to dokaz u akidi drugim riječima? Ko zna? Kur'an i suna. Ništa je više. Je li to dokaz u akidi ili je to izvor vjeri? Ili je to jedno te isto? Izvori, braćo moje, naše vjere jer izvor naše vjere je jedan, a to je objava. A objava je Kur'an i sunnet. S tim da je Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti dao da se naš umet neće složiti na zabludi i da u samom dokazivanju nečega što mora biti već prisutno u vidu u objavi, nepobitan dokaz je ičma ili konsensus, prije svega sahaba. Ali to je različito, to nije izvor. Kad bi se svi ashabi složili da ima nešto tamo od gajba, a niko im to nije rekao, prvo Allah ne da da se složi, ali teoretski da nije tako pravilo, kad bi se složili, to ne bi ništa značilo. Jer ne mogu se oni složiti na nečemu bez da budu obavješteni o tome. Zato što je naša vjera, vjera u Allah. I većina našeg vjerovanja je gajb, nepoznat ili ono što vodi ka nepoznatom, kako da uspijemo u džennetu ili do dženneta i kako se sačuvamo od džehennema. I zato su izvori vjere samo Kur'an i sunnet. A dokazi u akidi su Kur'an, sunnet i džma. Jer znamo na osnovu sunneta koji je objava i ajeta Kur'anskog u Nisa da se umet neće složiti na zabudi i da ono na čemu se umet složi je istina a neće se složiti osim da ima neki dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Na, na, na neku informaciju koja je već dokazana ili objavljena. Tek onda će se ulema složiti. Na osnovu dokaza iz Kur'ana ili sunneta. Stoga naša vjera je objavljena od Allaha, to znamo. I mi, je, mi moramo da vjerujemo onako kako je objavljeno. Kad kaže šeh, ovo je ubjeđenje, vjerovanje spašene i podpomognute skupine, te dvije riječi su uzete iz dva hadisa koja sam govorio prošli put. Hadis o tome da su sve skupine propale osim jedne, ona je spašena, i hadis o tome da nikad neće prestati biti jedna skupina podpomognuta na istini. Neće im navoditi onaj koji ih napusti, niti onaj koji izda. Biće jaki sa dokazima, učvršćeni strane Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih niko ne može od zabludu odvesti nakon što ih Allah uputi. Potpuno. Kaže ehli sunnet vol džemaah, tako se zovu, pa sam objasnio kroz malo, malo kroz historijat kako su nastali ti nazivi. Pitanje je napomenuti da ehli sunnet se zove sunnet, zato što su složili, na, složni da, se, da je vjera sunnet. Da je vjera ono čime je došao Allahov poslanik. Ono što se objavljuje poslaniku i u tom širom, širem značenju sunneta spada i Kur'an. Jer je Kur'an ono što je objavljeno poslaniku i s čim je došao poslanik sa Allahom sviđa od Allaha. Kao i sunnet za koje Allah kaže Oma jenti kuhanje hava in huva illa vahinu juha. On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se objava. Zato se ehli sunnet zovu sredbenici sunneta ili sunnetlije i nazvani su džemat na to što je u hadisu došao taj termin. Ali taj termin nije onako kad Allah kroz objavu, bilo Kur'anom ili sunnetom, jer ono što poslanik kaže je Allahova poruka. Stalno naglašavam da ne zaboravimo. A pa kad Allah kroz Kur'an i sunnet nekog nazove nekim nazivom, taj naziv mora da odgovara. Taj naziv u sebi sadrži opis koji moj da odgovara toj skupini pa su oni zajednica zato što su u jednom periodu bili zajedno bez razilaženja na jednom vjerovanju. To su ashabi. I zato što oni nakon njih vjeruju isto kao što je vjerovala prva zajednica. Zato što su zajedno ujedinjeni na principu glavnom. A to je ono malo prije. Da je vjera sunnet. Ne mislimo da nas sunete koji su nas upravom farzovima i vađivima, nego nas, da je vjera samo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme donio od Allaha bilo u vidu Kur'ana ili posebne objave sunne. Da je vjerovanje kako je vjerovao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi koji je on podučio, koji je potvrdio im ispravnost vjerovanja. Da je djelovanje ibadet ono i onako kako su ibadeti ibadetili ashabi radijallahu anhu kako je poslanik sallallahu ve selleme podučio ashabi, da je izgled i ponašanje samo ono s čim je došao, vjersku, s čim je došao Muhammed sallallahu alaihi ve seneme i podučio svoje ashabe i potvrdio im da tako treba. I to je vjera. I zato su nazvani ehli sunnet, jer koliko god da se novotarija nas, kasnije nastane, rodi, nakupi, svaka novotarija je novotarija zato što po tom pitanju odstupa od sunnet. I da ne, ne bi sebi stalno nizali nove nazve da bi se razlikao od nove novotarije, rekli su ehli sunnet. Sunnet je, na sunnet. Onako kako je Mohamed sam sam. Izvorni islam. I džemat su, zato što su jedini na tom principu, i zato što iako se ne slažu sa neistom mišljenicima koji imaju novotarije, za razliku od drugih, ehli sunnet se ne odvaja od muslimana. Ehli sunnet živi i radi s muslimanima. Ehli sunnet muslimana smatra i voli, bratom i voli onoliko koliko je u pravu, a mrzi i ne voli onoliko koliko griješi i odstupa. I to što neko ima pri sebi novotariju, pod pa uslovom da ga ne izvodi iz vjere, to više nije brat musliman. To nije opravdanje da se čovjek potpuno izoluje od njega. Već ehli sunnet smatra to bolešću koju treba liječiti. Muslimani su jedno tijelo, što je u hadisu. Musliman je brat musliman. Primjer muslimana kao je primjer jednog tijela. Kad se razboli jedan dio, cijelo tijelo se osjeća. Kad se razboli moj i tvoj jedan organ, mi ga ne režemo i ne bacamo. Nego ga liječimo. S tim da ima bolesti koje su zarazne. Pa moraš paziti kako i koliko pristupaš i boraviš sa zaraženjem. Dakle, nisi ga odrekao, nisi zaboravio za njega, samo tim što je zaražen. Pokušavaš mu pomoći, liječiti, ali moraš biti na distanciji jer zaraza može prijeći na te. Ali to nije odvajanje. I zato sekte kad se pojave u akidi i izmisle neku novotariju, na osnovu te novotarije prije ili kasnije, direktno ili indirektno, proglašavaju nevjernicima one koji ne vjeruju poput nje. Kasnije sebi nalaze opravdanje kako da sarađuju s njima, a to su dio umeta, a neki se u potpunosti odmaju. Dok ehli sunne za novotara kaže da je novotar blaže kategorije, srednje kategorije, žešći novotar i ovaj je kaže za šođbe. Ovo više nije novotar, ovo I zato im Temije kaže na jednom mjestu da su ehli sunnet najme prema svim ostalim, je svi ostalim su lumčini. I prvi ko bude protektiran stane novotar ehli sunnet, pa tek onda neki drugi novotar. Dok ehli sunnet sunnetlije ne brani i ne pravdaju novotarije, ne vole novotare i novotarije, ne odreću se u potpunosti, ne tekfire im zulum im ne čini. Nego im kažu šta su i kako su da bi ih napravili put vratili pozvali. I e, to je velika razlika. I neki kažu, jest činjenica praktična, u smislu rezultata je da je Ehli Sunnet na Rahmetli. To nije zato što mi tako volimo, pa dajemo od sebe olakšice, mi da popuštamo, nego je preciznije reći da je Ehli Sunnet najpravedniji prema svima. Zato što je taj merhamet, nazovimo ga, kao što ga upisuje šehr Islam, nije od nas nego i tako naša vjera nalaže. Da onaj ko nije izašao iz vjere musliman ti Bez obzira koliko težak njegov grijeh bio. Ako ga iz vjere ne izvodi. Musliman je brat. Sve dok je musliman brat, jer je musliman brat muslimanu koji što je što hadisu. I to treba shvatiti. I zato su isto tako džemati, jer se trže džemata, jer sarađuju i pokoravaju se vladarima islamskim u islamskim državama, bez obzira koji je on pravca bio. Ne kažu nije sunet, a mi se odrećemo njega, mi ćemo pravi sebi državu. Brane, grade, čuvaju zajednicu muslimana kakva god da je ona. Nastojići popravi stanje, ne razbijaju. I to je osobina sunetlija kroz, kroz historiju. Na tome su fetve islamske učenjaka. I često se desilo da neko pita, nije mu jasno, pa kaže tu sam i to u toj državi, da li se smijem braniti s njima, da li smijem se ženiti od njih, da li smijem trgovati s njima, oni su ove, oni su one sekte, pa su odgovori naših učenjaka bili kroz historiju i savremenika da nema smetnje, nego naproti da treba s njima živjeti kao sa ostalim muslimanima, što bi rekao naš narodne fale faleći im vjeri. Tu pas. U pitanju vjerovanja. A u pitanju međuskih odnosa, života, građena zajednice, branjenja države, tu su džemat sa ostalim muslimanima. Kaže, šta je vjerovanje ili sunnata ili džemata? Kaže, to je el imanu billahi wa menaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wa nevumil ahire wa va'ati ba'da al mauti wa bil qadri wa iman bil qadri khairihi wa šarihi. Nabraja ruknove imana, stupove vjerovanja. Odgovara isto onako kako je Džibril Džibril alaihi selam pitao Muhammeda sallallahu alaihi sallam poznatom hadisu kod muslima u sahihu hadisu Džibrila pa Muhammed sallallahu alaihi sallam Allaho poslanik odgovara istim ovim odgovorom. I ovo je detaljni odgovor. Jer učenake kad pitaju šta je to iman, oni imaju kraći odgovor. A ako pitaš malo preciznije, onda dobiješ ovakav odgovor, a imaju još odgovor ishodno tome šta želiš svojim pitanjem. Vjerovanje u Allaha je vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i odredbu dobra i zla od Allaha. Kaže, vjerovanje u Allaha je vjerovanje u Allaha. Knjige, meleke. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je gaj. Kad je stvorio stvorene, zastrao se. I e, nikoga nikad nije vidio. Od živih biće. Ni meleci, ni poslanici. Na ovom svijetu. Vidjet će ga na ahiretu. Musa je tražio da ga, alaihi salam, da ga vidi, pa je Allah rekao da ga ne može vidjeti, kao što je poznato u Koranu. Ali mu je dao primjer da se može Allah vidjeti, da nije nemoguće. Pa se otkrio brdo, brdo nije živo biće, pa se brda raspao. Tako bi se isto Musa ali se nam raspao. Jer je došlo u drugom hadisku gdje ima muslim, muslim u svom sahihu, hijabu u nur, lau kešefahu la ahlaqat subuhatu veđihi men taha ilaihi basaruhu min halqihi. Kaže, njegov zastor je svjetla koje ga kad bi otkrio, spržila bi lepota i svjetlo s njegova lica, ono, sve ono dok ne dopire njegov subhanahu pogled. On sve vidi. Dakle, sva bi sprž, stvorenja bila spržene mjesta. Na ovom svijetu. Kad Allah tjedne i ojača stvorenja na ahiretu i proživi im drugi, drugom stanju, ta će im omogućiti da, da ga vidi. Pošto je Allah gajb i nikoga nije vidio i ne čujemo Allaha kad govori, Allah je svoje mudrosti stvorio vezu između svoj, sebe i svojih stvorenja. Pa je stvorio meleke, ne iz potrebe, nego iz mudrosti. Jedna od mudrosti je da prenose poslanicu i da uređuju stanje na zemlji. Kao što imaju različite zajeće. Pa je među ljudima odabrao poslanike. Pa je meleke slao poslanicima sa knjigama. Da bi poslanici čuli za Allaha i dobili preko meleka poruku od Allaha u vidu knjiga i još objavu u vidu suneta koja tumači onu njihovu knjigu koju dobiju i tako ljude pozivali da vjeruju u Allaha kojeg ne vidi. Pa je od vjerovanja u Allaha vjerovanje u ono što, Allah, što je nužno da bi se spoznao Allah. I Allah je dao šest stubova, šest temelja vjere na kojima počiva vjerovanja, to je da vjeruješ da Allah ima i postoji, to ćemo, o tome ćemo govoriti kasnije, da vjeruješ da Allah ima meleke, da Allah ima knjige objave, da Allah ima poslanike koji kojima šalje meleke s tim objavama, a da su ti poslanici poslani slati ljudima ili džinima ili ljudima i džinima poput Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da pozovu ljude u vjerovanje i da je Allah prije nego je išta od toga stvorio, odredio sveme subinu na tebi, Allah sve zna što će I zapisao to i da sve bude kako Allah hoće. I bit će. Jer je to njegovo vlasništvo. On je stvoritelj i vlasnik i upravitelj i sudija i onaj koji sudbino odredio i ovo znači gospodar. Svega stvorenog. Stoga kad budemo upitani šta je to ima u današnjem vaktu, nakon što se javne mnogobrojni filozofi i drugi koji su za šeha uzeli šeitane i njegove sledbenike, a ostavili ono što je Allah objavio Kur'anu i sunnetu, neko će reći iman je da vjeruješ da ima neka viša sila. A hadis ovo odbija. Neko će reći iman je da u sebi vjeruješ a knjige koje je Allah slao poslanicima pune propisa radite ovo, a ne radite ono. Neko će reći iman je da vjeruješ i potvrđuješ, a opet i poslanici radili, trudili se, obožavali, pozivali, tumačili knjige u kojima se spominje radite, izvršavajte, ostavljajte, jedite ovo, ne jedite ono što ukazuje na djelovanje. Pa kad se pita šta je to vjera i vjerovanje, najbitnije što čovjeku treba da naumpadne, iako to nije temelj, je povjer i djelovanje. Vjera je objeđenje riječi djelom. Ubjeđenje u istinu to svega onoga što je Allah objavio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. On je mu i prethodnim poslanicima u Kur'anu ili sunnetu. I pot, očitovanje, potvrđivanje toga jezikom. I rađenje onoga što se od nas traži jezikom da radimo. I djelovanje po tome da ne bismo bili licemjerni. Jeste, jeste, tako je, pošto ima, ali nemoj na to. I to je jedna od definicija imama, imana, vjerovanja. Povećava se pokornošću, a smanje i griješenje. Da ne bi neko rekao, vjera je viša sila, vjera je da ima neki Bog, svi smo zajedno, vjera je biti dobar čovjek, ne misliti nikom zla i tome slične stvari. Vjera je da vjeruješ kako Allah, pošto je to vjerovanje u Allah, kako Allah zahtjeva i kako je Allah zadovoljno. A temelj tog vjerovanja je u šest ruknova, stubova imanskih, I zato poslanik sam sam ne odgovara s ovim riječima, uvjerovanje, ubeđenje riječi, dijelo je to sahabi znali, svi muslimani znali tada. Nego prelazi šta u što to se treba biti ubijeđen i očitovat i potome djelovati i ponašat se. Pa kaže da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Melike, da vjeruješ u knjige, da vjeruješ u poslanike, da vjeruješ u sudnji dan kad ćeš biti pitan i polagat račun za svoje objeđenje, za svoje riječi, za svoje djelo. I da vjeruješ da je sve to zapisano unapred, jer je Allah znao što ćeš ti raditi i odabrati. I znao je ko će biti dobar i kako će završiti dobri na kraju i ko će biti loš i kako će završiti loš na kraju. Kaže, sve to spada u vjerovanju Allaha. Jer vjerovanje je sve ono što vjeruješ pa ako vjeruje u nešto, nešto drugo, nevezano za to od dunjaločkih stvari, i on je vjernik u to. Ali Allah je stvorio ljude da vjeruju u njega. Samo u njega. E to je posebno vjera, ne jezičko potvrđivanje, primjena, ubjeđenje, zavisno da zavisno se jeziku šta je tačno vjerovanje. Nego šta je šerijatsko vjerovanje? Allah kaže da svi ljudi vjeruju. Poslanik sa nas uči da se svi ljudi rode kao vjernici. Da kasnije im roditelji promijene vjeru. A opet vjeruju nešto. Allah kaže da je fitra koju on usadio njegovo stvorene koje niko ne može promijeniti. Urođena slonovska vjerova. Čovjek od sebe napravi, laže sebe i druge i kaže da je test. Ili nešto drugo. S obzirom na to da svi ljudi vjeruju, a da je Allah kaže da nas je stvorio kao dvije grupe na drugom mjestu, a Allah u govore ne gira jedan drugog, nego tumači i pojašnjava, nadopunjuje. Kaže, među vama je vjernik i nevjernik. Jasno nam daje do znanja da nije svako vjerovanje ispravno. Nego da ima ispravno i neispravno vjerovanje. Na jednom mjestu kaže svi vjeruju, a na drugom da imaju vjernici i nevjernici. Znači nije svako, a mi znamo iz prakse da svi vjeruju u nešto i da su vjerovanje ljudi različite. Pa ima vjerovanja koje koristi i ostana vjerovanja koja šteti. Kao što Allah kaže, va enne hada sirati mustaqimen fette ovo je moj pravi put pa ga slijedite, a nemojte slijediti stran putice puteve pa da vas odvrate od pravog puta i poslani sa svem na crta, kada je tumačio ovaj ajed, na crta im štapom u zemlji pravac i kaže ovo je Allahov pravi put, a sve ovo su stranputice. S obje strane puta. Pa onaj ko ispravno vjeruje u Allaha, ispravno vjeruje u meleke, ispravno vjeruje u knjige, ispravno vjeruje u poslanike, ispravno vjeruje u sudnji dan, ispravno vjeruje u kader odredbu, takav je musliman sunetlija ispravan musliman. Šta znači ispravno vjerovati? kako se dvojica dogovore ili nešto drugo. Onako kako je Allah traži, kako je Allah objavio. Pa zato nam je poslao poslanik. Zato se poslanik i zove poslanik jer je poslan. Od Allaha svim ljudima i džinima sa uputom. Kao milost. Da znaju, da ne lutaju. Da ne traže, ne smišljaju sebi. Ni što, u što vjerovat, ni kako živjeti i djelovati. Sve nam došlo u paketu. Ne razmišljamo. Samo treba da primjeni. Šta je minimum vjerovanja u Allaha ili šta je vjerovanje u Allaha? Pored ovih šest struktura, sad ima jedno pojeto. Na što se cilja posebno kad kaže vjerovanje u Allaha? Vjerovanje da Allah ima i postoji, bez sumnje. I na to obraćao moja ukazuje sve živo. Ljudi o tome drsove drže, a svi ljudi u to vjeruju. Vjeruju. Cilj je samo da ih postakneš da izvučeš iz njega. U to su vjerovali mušnici. I još više od toga. Sve živo, kad kažem, mislim sve prisutno. Što god pogledaš, stvore. Gdje god se okreneš, vidiš nešto i sve to što si vidio je stvoreno. Stvorenje. Ukazuje da ima stvortelja. Još ako pogledaš funkciju, je za raznovrstnost. I neke stvari koje se stalno odlaze i vraćaju, mijenaju na isti način, šablonski galop. I druge stvari, svako stvorenje ukazuje da Allah ima milost. Bilo na nebu, na zemlji, u moru, oko nas, u zemlji, kako god pogledaš, gdje god se okreš, ima dokaz da Bog ima milost. I to ljudi ne sumnjaju, u to ne, znači ne sumnja niko. Osim onaj ko sebe vara da ne vjeruje pa se u bolnim momentima, u belajima, uhvati kakvi pak vjeruje. Kad počne da doziva Boga, kad je teško, ili da se nada, i tako dalje. Vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala je savršen, to je druga stvar. Da je Bog, Bog, a Bog je onaj koji se obožava, to je ispravan termin na bosanskom jeziku, ne treba od njeg bježati. I da je Allah Bog jedini ispravni, upravo zato što je on jedini savršen. Jer obožavanje nije obožavanje ako nije iz ljubavi, apsolutne, straha, nade, poniznosti i veličanja. To ne možeš osim savršen. Ako ima ikakvu maha ili manjkavost, razlika između mahne i manjkavosti je u tome što je mahana kad nešto nema što treba ti, poput lijep čovjek. To mi je mahana a onaj ko vidi, a ne vidi dovoljno dobro, on je manjka. Nije podmahan, u smislu vidi, ali ne dobro. Mi smo svi manjkavi u svemu. Svi smo manjkavi u svemu odnosu na gospodara On ima osobine raznovrsne od kojih je svaka potpuna. On je u svemu potpun savršen. Nakon što vjeruješ da Allah ima i postoji, vjeruješ da je Allah savršen. Zatim, da je samo Allah gospodar. Apsolutni gospodar. Od nastanka svijeta, svim stvorenjima, bez uzredka, on stalno gospodari. Tako što im je prije nego ih je stvorio, sudbina odredio, već se pisao kako će hoditi, šta će se desiti. Zato što ih on stvara, zato što svo vrijeme dok ih je nakon što ih stvori, on ih posjeduje. Ne može niko pobjeći negdje od Allaha. Ni živo, ni neživo. Ne može nigdje pobjeći. U nekakav vrijeme ili prostor koji nije Allahom. Uvijek smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kad on htje. I on nama upravlja. Tako što nas obskrbljuje, oživljava, osmrćuje, upućuje, odvodi u zabudu, uzdiže, ponižava, ne jedne na drugima pomaže i tako dalje i tako dalje. Protiv drugih u ratovima i tome slično. I sve što se desi. I kogod vlast na zemlji dobije, bio vjernik ili nevjernik, Allah ga je postavio. I kogod vlast izgubi, Allah mu je odzio. I kogod na faku dobije, Allah mu je dao. I kogod je izgubi, Allah mu je odzio. Bio insan ili hajvan, musliman ili nemusliman. I Allah je to sve s razlogom stvorio, jer savršen ne radi stvari bez veze, bez cilja. On je savršen. Pa će presudit, sakupit sve, proživjet i presudit pravedno, pa će svako dobiti ono što je zaslužio. Minimum. I to znači gospodariti. Odredit sudbine, stvorit, posjedovat, uređivat i na kraju presudit, nagraditi ili kasniti. Ovo je detaljno. Šta musliman mora vjerovati da bi bio musliman? Da ima Bog, da Bog nema mahane, manjkavosti nikakve, da je savršen, da Bog žije sve, da je sve u Božijim rukama, kao što kaže naš Da je od njega sve i da mora biti kako on hoće. I da što ti on da, da što imaš on ti je dao i što nemaš on ti je I da tako treba. Da je tako ne. I četvrta stvar, bez koje ne koristi ništa ovo, jer ovo su svi imali oni protiv kojih je Allah poslao Muhammeda sa zemlji, pomogao ga protiv njih, a to je da nas je Allah takav kakav je savršen i gospodar stvorio, da budemo njegova stvorena kojima gospodari, s ciljem, a to je ibadet, da mu ibadet činimo. Da samo njemu ibadet čini, da samo njega obožava. I musliman koji radi po ovome, zato što je ubjeđen u ovo, a ne zna ti ovako pojasniti, on je musliman, pravo. Musliman koji Bogu ne pripisuje manjkavosti niti mahanje, niti ga poradi iskim ostvorenja. Musliman koji ne sumnja da je sve od Boga, od Allaha uzvišenog, da on sve daje i oduzima i tako dalje. Musliman koji čini ibadet Allahu, a ne čini ga nikome drugome, taj je musliman bio on pismen, nepismen, star, mlad, uče, neuk, to uopšte nije Znači Međutim, nisam što više znao ovih detalja, njegov iman je jači, čvršći, stabilni, bolji i to su druge stvari. Pa je minimum da znaš da Allah ima i postoji, da je savršen, da gospodari i da se samo on mora obožavati. Da nas nije stvorio da živimo onako i umremo i istrošeni budemo istopljeni, nestali, nego da ga obožavamo da mu zahvalni budem. Vjerovati u Allahove meleke znači vjerovati minimalno. Da je Allah uzvišen i stvorio stvorenja koja mi ne vidimo, zovu se meleci sa mudrostima ili razlozima bez potrebe za njima. I oni rade ono što im je Allah, zašto ih je Allah stvorio. To je minimum. A zatim, sve ono što čuješ o melecima, vjerodostojno, saznaš da je od vjere u Kur'anu, u sunnetu, naučiš od učenog čovjeka, u tom musliman mora vjerovati. Zobim se koliko mu to djelovalo čudno, nelogično i tako dalje. Pa za neke meleke, kada im spomeneš njihova imena, da pitaš nekog čovjeka na ulici, on bi ti možda rekao da je to neki možda NBA igrač ili ne znam nija nešto tamo, tako zvuči. I nije on nevjernik zato što ne zna i ne vjeruje u tog meleka ako za njega nije čuo. Ali onog momenta kad ga podučiš da je to melek, a on musliman čovjek, da je to naziv meleka koji je Allah stvorio, opisan je u tom i tom hadisu, tog momenta on je obavezan da vjeruje koliko bi negirao, izašao bi izvjer. Ali je nužno da muslimana da vjeruje da imaju stvorenja koja se zovu meleci, koji rade zarače za koji su stvoreni, i Allah ne treba, Allah ih je stvorio ne iz potrebe za njima, jer je Allah savršen, to on već je završen u prvom onom ruknu i njemu ništa ne treba, nego iz mudrosti koje on poznao. Detaljni o vjerovanju Allaha, meleke, knjige, poslanike i ostale stvari naćete u predavanjima razno raznim na internetu, a konkretno vi, jer ovdje smo ih radili, možete naći, ja sam govorio po dersu svakom otprilike od ovih, pa ima na kanalu UG Prijatelji. Vjerovanje u knjige, ja ću ovdje samo govoriti minimalno vjerovanje u Božije knjige. Znači vjerovati da Allah ljude nije ostavio bez upute. I to je jedno vjerovanje u poslanike. Nego je među ljudima odabirao određene koje on znao muškarce, ljude, i da objavljivao im, im knjige u kojima je osnova njihovog šarijeta, njihove vjere, njihovog islama, koju bi taj poslanik tumačio i primjenjivao da je Allah svakom narodu slao poslanike i da je poslanicima davao knjige, objave. Da je u tim knjigama istina uputa put do dženeta. Objašnjavanje pravog od krivog puta. Ili upustvo za upotrebu čovjeka. To neke osnovne stvari. Ako je Božja knjiga, da nije samo Kur'an Božja knjiga, da ima još knjiga prije i sve ono što ako se dokaže da je od Allaha, muslima on to vjeruje. Muslima ne mora pored Kur'ana znati za jedan. Iako su u Kur'anu spomenuti Tevrat, Zembur, Inđir, ne mora znati da bio muslima. Nikad nije čuo, ne mora u to vjerovati. Ali kad čuje i sazna, onda mora da vjeruje to. I ne smije da vjeruje. I svaki od ovih ima minimum i maksimum koji je u vidu što više detalja s dokazima saznaš, to više vrijediš, ima ti se više poveća i obavezati je da sve u to, u sve to vrijediš. Bez sumnje. To su knjige i poslanici. Kada je od ba'ati ba'da maut. Kada je proživljenje nakon smrti. Nije rekao u, onaj svijet, kao što često dolazi, kao što je u hadisu. Jer jedno značenje vjerovanja u onaj svijet, da vjeruješ u sve ono što se dešava nakon smrti. Kijametski dan je kad melek dođe po tebe, tvoj kijamet je nastupio. I to podrazumijeva minimalno da vjerujemo da ima života nakon dunjalučkog, i da ćemo svi jednog dana biti sakupljeni na jedno mjesto i da će Allah svakome presuditi i da će vjernike uvesti u džennet direktno ili kroz džehennem i da će im to biti krajne boravište konačno vječno, a nevjernike svih vrsta uvesti u džehennem i tu će vječno i zauvijek boraviti. Minimum, da dakle, ima život posle smrti, ima proživljenje, ima suđenje, ima nagrada i kazna. Ko u to vjeruje, taj vjeruje i onaj svijet. Makar nikad čuo za vaga i vaganje dijela, i ako bi to iz neznanja negirao, ne bi bio nevjernik. Ali kad se čuje i sazna u ajetu ili hadisu, onda je obavezan da vjeruje. I što više detalja o sudnjem danu znamo i onom svijetu, od momenta kad duša izađe iz tijela, pa do krajnjih boravišta i što više detalja o džennetu i džehennemu znamo, to smo nesumnjivo bolji vjernici, sve dok se toga sjećamo i svjesni budemo. Jer nas to tjera da se za to priprema. I zato je dobro da se zna što više stvari, ali ovdje govorim šta muslimana čini muslimanom, vjernika i vjernikom, ako znate neke osnovne stvari, plus sve ono što čuje od detalja sa dokazom. Vjerovanje u kader, kaže, to odrazbu dobra i zlaka postoje sekta u islamu koja, koja kaže Allah stvara dobro, a ne stvara zlo. Šta vi mislite o tim riječima? Još dokazuju hadisom. Kaže, kaže poslani sa svem zlo se ne pripisuje tebi. Zlo nije, ne, nije tvoje može se tako navući prevod. Ali brat postavi zanimljivo pitanje, kaže, ko onda stvara? I to je ključni odgovor. Ima li stvoritelja pored Allaha? Allah u Koranu se pita u smislu negacije. Pita nas jer znamo da nema stvoritelja sem Allah. I mi vjerujemo da je Allah sve znao i sve zapisao i htio da se to desi. I da Allah stvara i dobro i zlo koji se dešava. Iz razloga koji su u konačnici dobri, sa aspekta Allaha subhanahu wa ta'ala. A Boga mi zli su za onoga koga pogađa. Pa vjerniku iskušenje je dobro, samo što on nije svjestan. A nevjerniku kazna je dobra jer je zaslužio. I pravda je minimalno kaznit nekoga koji kaznu zasluži. I tako treba. I kad se neki veliki prestupni kazni zločinac tako dalje, svima drago, samo njemu krivo. Njemu je zlo. Ali ta kazna koja se morala provede nad njim je dobro. Svi kažu tako je trebalo da bude. I to znači reći poslanika sallallahu alejhi zlo se ne pripisuje tebi. I ovo je vjera. Cijela vjera da Allah nije svoje mudrosti odredio da postoji novotarije. Da postoji neko ko će pametovat, uvjeri pa nešto pogrežno skontati. I on onda u to ubijeđen biti, u to poziva drugih sva akida, svo ubjeđenje spašnje skupine bilo više stvari. I ono što je došlo od hadisa, ja je ta na tu temu. I svi bi bili na pravom putu da Allah nije dao da budu novatari. Allah je to htio, to je mudrost koju mi ne znamo. Sva akida i sve ono što se uči iz vjerovanja i ono što će šeh da govori u 33,5 strance koliko je ostalo, još od ove knjige, sve je nešto vezano sa jednom od ovih stvari a najviše za vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjera je laka. I vjera je olakšanje. I vjera je čista. I vjera je blaga. Ed didu yusr. Vjera je lakoće. I laka i olakšanje. Bu'ithu bin hanefijeti samha. Poslan sam, kaže, sa čistom i lahkom vjerom. Vjerom punom praštanja. Koga je poslao? Recite. Allah. Allah poslao poslanika sa takvom vjerom. Vjera je, kaže, olakšica, lakšanje, lahka. Koja vjera? Čija vjera? Allahova vjera. Tučno se razumije. To nije moja i tvoja čačevina, pa da ja i ti dajemo popuste na vjeru. I vraćamo se na hadis kojim Allah, poslanik opisuje Allahovu vjeru, koja je njemu objavljena i od njega primijenjena. I Allah dao peća da je ta vjera ispravna. I dođe neko popušta u vjeri, izvišna olakšica u vjeri, I kaže, vjera je lahka, vjera je lahkoća, vjera je lakšanja, olakšavajte, ne otežavajte. I dokazuje hadisima, gdje poslanik opisuje izvorni islam, da je on sam po sebi lahk, da je on pun olakšavanja i olakšica, da je on u akidi čist. Pa ne možeš ti izmišljati, ne možemo se mi složiti, hajmo vjerovati još u nešto. Nego je vjera ono što smo obavješte. I tu nema zadiranja. U akidi strog, čist, precizan. U vjerovanju. U fiku olakšica koliko hoćete. Prije čovjek, kad u šarijetima prije nas, kad isprlja odjeću, mora izrazati baciti. Kuran ti se isprlja, opere se i opet u njoj klanjaš. Za neke grije su morali da se kažnavaju fizički. Za neke da se kažnavaju dok se ne poubijaju. Sve je to bila Allahova vjera, pretvrljim šarijetima. Allah je to dokinuo naš šarijet lahak. Halala nam puno više imamo ali ima Boga mi haram. Koliko ima halal pića u bilo koje trgovini kad uđeš? Koliko vrsta? I opet ljudi polete za alkohol koji je puno manji. I tako svega drugog. I ta vjera onakva kakva je objavljena je laka. Čista. I da ljudi nisu sebi novotarijama otežali. I svaka novotarija je otežavanje, makar bilo olakšavanje. Jer kad ti neko olakša nešto što ti Allah nije olakšao, time te na grije navukao, pa kaznu zaslužuješ. I na kraju ti otešao. I za svaki grijeh Allah nam daje iskušenje na ovom svijetu. I patnju na ahiret tako nam ne uprosti. A pogotovo kad te obaveže nečim i propiše ti nešto od vjere što Allah nije propisao. Pa dođe čovjek i kaže, ne mogu, kaže, šeh im zakazao novi vjert 44.000 zikra dnevno. Ne znam kako vi to izdržite, da mi reste, ja ne mogu. Ne izdržim nikako. Ne radim to uopće, nije propisano. Nemojte otežavati sebi i drugima. Nemojte propisivati badete koje Allah nije propisao. I nemoj reći šta fali od vista kad glava ne boli. Boga od viška problema, razno razne glava boli. I vjera bi bila vjera lahka, da Allah iz svoje mudrosti nije odredio novotarije, pa ljudi sebi novotarije na koje oni biraju teže. Pa onda po pitanju kadera izmisli sebi neku stvar koju ne može da sastavi, a od sebe napravi malomnika, učenjak digne ruku i dobi i kaže Allahu moj ovom beduinu ukradena deva, a ti nisi htio da se ona ukrade, pa te molim da je vratiš. Pa kaže beduin nemoj bogati ti dobiti, jer možda Allah htjedne da se vrati, a ona ne htjedne se vrati, ko što nije htio da bude ukradena, a ona otišla. A učen, a mora on ima svoje uvjeđenje da se, da se dešava bez volje Božije, kaže. Na Pa mora to da uskladi u svoje vjerovanje, pa se za zapetlja, ne zna nešto vjeruje. I tako svaka novatarija je zapetljavanje, otežavanje. A vjera je sam po sebi lahka. Nakon ovoga šeh počinje sa govorom o vjerovanju Allah i počinje sa temeljom svih temelja, najbitnijom stvari To smo prvo spomenuli, a preskočio jedno jer se ona podrazumije u to svi vjeruju. Dakle, ne govori dokaz Allahova postaje, u to svi vjeruju. Ne, potreba se objeđujemo. Nego govori o Allahovom savršenstvu. I skoro pola knjige će biti o tome. O Allahovim imenima i osobinama i pravilima ispravnog vjerovanja Allahova imena i osobina, osobina i odgovaranjima onima koji neispravno vjeruju. Sa dokazima uz pojašnjenje mnogih osobina i Allahovi subhanahu najlepših imena. Nakon toga še je govori o sudnjem danu dugo, o smrti, o nakon smrti, o o gajbu. A o melecima, knjigama i poslanicima nije uopšte govorio. Iz razloga što ona je kad je, kad je došao, on je spomenuo probleme, pa se šest koncentrisao na probleme u tom gradu prije svega koji su, ali nabeo i ostalo ukratko u što sve mi vjerujemo. I drugi razlog glavni je to što sve ove sekte koji su zalutale, skrenu, opasne potvore na Allaha iznijeli, po pitanju onoga što je Allahovo lično, njegova imena i osobine, svi vjeruju ispravno u drugu vrstu gajba, a to je vjerovanje u ahireti sudnjiva. Te sekte glavne kažu, vjeruju u vagu, govorim ovim što su rašiljeni danas koji je šeheh cidao u svoje vrijeme također. Vjeruju u sirat, kakav je sirat, pitaš ga, je li moguće da ima nešto tajne odlake, ošte, da postaviš kako oni postavljaju? Naravno, kaže, gaj, došlo u hadisu, jer dostojno, nema tu priče, došlo u Koranu. Vjeruju da tare od sudnjeg dana, kako? Vjerujemo kako nam je obavješteno, kako smo obavješteni, kako nam je preneseno, bez ulaska u kakvoću i bez negiranja. To su glavni pravila pa ih je šejh time posta, postakao. Ako možete u jednu vrstu gajba vjerovati tako, a to je ispravno vjerovanje u gajbi, jer gajb nisi vidio, ne bi mogao reći kako je. Zašto onda u drugu vrstu gajba ne vjeruješ tako, a ona je preča da se tiče Allaha? Pa vjerovanje, braćo moja, u Allaha, a to vidimo i šest imanskih ruknova, nije samo vjerovanje u Allaha, nego vjerovati i Allahom. Jer Allah kaže da je od vjere u njega da vjeruješ u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike. Jer je on odobrao tako. I odredio i stvorio za to. I insan koji shvati da mora, ovo svi kažu da vjeruju tako, ali tako se to odbija, nije. Da mora vjerovati Allahu kao što vjeruje u Allaha, samo se vjera kasnije slekne i bude jasno. Ko trasiran? Allah rekao da je tako, mi kažemo, tako je, to je istina. Ako me neko pita kako je, kako da znam, ja nije niko vidio. Onako, kako, ali mogu ti reći odgovor kako je opširni, jedan opš, opšti, onako kako je njemu dole. Ili onako kako je on stvorio. Vidjet ćemo ono što ćemo vidjet, neke stvari nikad nećemo vidjeti dok učiti i ne moramo, i ne tiču nas sve. Ali ako je Allah rekao, ili ako ga je poslanik sallallahu alaihi sallam opisao, istinu njega. I to ne sumnjamo, kao što ne sumnjamo da postoji Allah, da postoji njegov poslanik, da postoji Koran, da postoji vjera Islam i da je to jedini pravi put. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća vjerovanje Allahu i vjerovanje u Allaha. Da nas učvrsti na pravom putu, da popravi naše stanje svakom smislu, da nas poživi na Kur'anu i sunnetu, po vjerovanju ispravne prve generacije i njihovom razumijevanju, da nas usmrti na takvom Kur'anu i sunnetu, da nas poživi na Kur'anu i sunnetu, da nas sačuva od džahennema i pomogne nam i uvede nas i smiluje nam se preko sirata pa da vječno uživamo u džennetu. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى